Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobro. E sad nakon ovog dolazi pitanje uh, stepenovanje vjerodostojnih hadisa. Mi govorimo ovdje, znači govorimo po oglavlju, uh, e, spomenuli smo šartove vjerodostojnog hadisa koji su mora ispuniti pet šartova. Evo sad govorimo o tome da nešto spomenu o tome, znači, ima li među tim vjerodostojnim hadisima da su neki vjerodostojni, a neke manji vjerodostojni? Ima. I zato nisu slučajno učenjaci govorili o tome e, takozvani onaj e, zlatni lanac prenosilaca, odnosno spomenuli smo to prošli put, pretprošli, pa smo spomenuli e, kako se kod muhadisa imaju različito mišljenje oko toga koji je zlatni lanac prenosilac, koji je najbolji lanac prenosilaca. Kada hadis bude prenesen po tom lancu prenosilaca, odnosno ravija, da je to nevjerodostojni hadis, da nema sumnja oko njegove vjerodostojnosti. Pa smo spomenuli ono na čemu ima Buharija, a to je An Malika, Nafija, Ibn Omer, da je to zlat lanac prenosilaca i najkraći i najvjerodostojniji lanac prenosilaca. Pa tako, znači, učenjaci smatraju da je najveći stepen vjerodostojnog hadisa ovaj lanac prenosilaca. Kada hadis bude prenesen od Malika, od Nafija, od Omera, znači to je najvjerodostojniji hadis što može postojati. Još ako je mu tefek alehi, to mu još dodatno doda. I ako nije mu tefek alehi, Znači, to je najvredosovniji hadis. Takvi hadisa ima otprilike neke 53 i Buhari i Muslimu. Otprilike 53, e, čini mi se, uglavnom oko 50, tačno. Ima i neki učenjaci izdvojili te hadise. Znači, koji su prenesenu rivajetu An Malika, Nafija, An Ibn Omer. Većina su mu tefeku na lehi, tri četiri imaju, e, izdvojio se Buharija, ima, e, ima Muslim se izdvojio jedan sa dva i tako dalje. Uglavnom, većina su, skoro svi su mu tefeku na lehi. I to su najvjerodostojniji hadis koji postoje od vjerodostojnih hadisa. Stepen niži od njih je, e, kažu, stepenca ispod njega, kaže, to je hadis e, koji je prenesen e, sa ravijama koji su na manjem stepenu pouzdanosti. Zašto ovdje kaže da su ovo najvjerodostojniji? Zato što ima Malik, znači, vrh od, ra, od, prvo imam muhadis, znači, vrh pouzdanosti u prenošenju hadisa, Nafija također, A Ibn Omer, da ne govorimo da shaba, Ibn Omer bio, od, znači, Abdullah Ibn Omer, znači, bio je od fakija, od uleme među ashabima. I znači, kad dođe, u, u tom lancu prenosa dođe neki hadis, znači, to je, znači, ne može, ne može nešto čistije biti i, i, sigurnije da je to vjerodostojno, na najvećem stepenu vjerodostojnosti. Stepen ispod toga u odnosu na, na, na, znači, na kvalitet uh, ravija. Je, had, eh, znači, kada dođe hadis u rivajetu od, Hamad ibn Seleme od Sabita od Enesa radijallahu anhu. Znači to je stepen ispod toga. Znači hadis koji svi došli u ovom lancu prenosilaca, znači obrnuto kad idemo, znači od Enesa, a, a, od Enesa prenosi Sabit, a od Sabita prenosi Hamad ibn Seleme. To je stepen iza, ispod ovog Malik ibn Afija ibn Omer. A onda također kad imamo stepen ispod toga, vjerodostojnost kvaliteta, znači jačine hadisa o, o vjerodostojnosti, iako svi vjerodostojni. A to je hadis koji se prenosi od Ebu Hureyri, i to u Rivajetu. An Sehl ibn Ebi Salih, an Ebihi, a to je Ebu Salih, i kaže an Ebi Hureyri. Znači, uh, ko prenosi od posnika, to je Ebu Hureyri, od njega prenosi Ebu Salih, od Ebu Salih, a njegov sin Sehl ibn Ebi Salih. Znači, kada dođe taj lans, kaže, on je na, na, na nižem stepenu od ova dva prethodna. A onda kaže nakon toga nakon toga se gleda u hadisima nakon ova tri lanca prenosilaca ovo što navodimo ovdje uglavnom su spominjali znači, muhadisi u svojim knjigama Musalohal hadisa govoreći o ovoj temi kako da se rangira, eh, rangira vjerodostojni hadisi. Nisu svi vjerodostojni hadisi na istom stepenu. Pa su rangirali ovi na ovaj način. A kaže, nakon toga dolazi ono što je poznato. Uglavnom, uh, muhadis kad govori o ovoj temi, šta je najvjerodostavniji hadisa, kaže, to, e, to ova, ovaj klasični redoslijed. Kaže, maj tefak alihi buhari muslim, naj, kaže, uh, el meratim, najviši stepen vjerodostavnosti hadisa, kaže ono na čemu su složni buhari je muslim. Mutefeku na lihi. Kad kaže za hadis da je na lihi, znači to je vrh vjerodostavnosti. A može se neka desiti, zamislite ovo, dođe mutefeku na lihi, u jednom hadisu, uh, u tom jednom istom hadisu mutefeku na lihi, tvrdi jedna stvar, A dođe drugi hadis koji je mutefakon alehi i vrdi se suprotna informacija od ove. Takvi primjera imam. Kako to razumjeti? Kako to spojiti? E, to je znanje, to je nauka, zato se i uči. Onaj ko to ne zna, ko to ne razumije, on upadne, to su šubhevni. I ovo je vidio ovo. Još, ako čita to da rentalista gotovi, do unji, znači, onda tri godine se mora liječiti od toga. Poljuljivo me sune totalno kad sluša ders od Adana, Adana Ibrahima, kad on počne šamarat po Buhari i muslimu, kad sluša od nje kako on priča, čovjek gleda, alo, alo, alo, šta je ovo, znači, ovo, Belaj živi, jel? Polako, kad treba to još malo. Spusti loptu. Nije to kad je baš tako, na. To kad, kad učiš vjeru od onih koji bacu šube, koji svakako ne imaju znanje i su učili znanje od ulemi. A kad se vratiš na ulemu, kad su učenjaci o tim tema pričali, znači sve ti bude kristalno jasno, ko, znači sve, se, onaj, sve dođe i legne na svoje mjesto. Međutim, od onih koji sami nisu skontali, kojima je sama to šubha i koji sami u stvari u osnovi dovode upitnost određene stvari, da kada od njih počne slušati ove stvari, onda sti u ubelaju. Onda moraš rješavati šube. Kada čita knjige Šija Rafidija ili oni koji njima naginju ili od, nekih novotara koji su odšli određene dalalete, i njima je glavna stvar, novotari mora, znači oni veliku borbu i rat vode protiv Buhari muslima jer Buhara i Muslim su za njih znači, e, e, zalogaj koji ne mogu preživjeti. Znači, u njima dođe hadis koji je kontra njihove novotarije. I kako onda, znači, da održi svoju novotariju, mora je napast Buhari muslima. Mora je napast da ovo je upitnost Buhari Muslima da bi on održao svoju na čemu jesu. Ono što im jel, dolazi od iskretanja dalaleta. Svijedno koji pravac bio. Filozofski ili, ili neki ibadetski u novotariji i tako dalje. Uglavnom, ali kad čovjek uči sa ispravan izvora od, od učenjaka ovog umeta u Leme, Znači, onda mu se stvari legnu, legnu na svoje mjesto, iako prividno ima tu nekakvog, neke kolizije, nešto što čovjek ne može razumjeti, ne može spojilo. Međutim, kad čuješ kako učenjak pretumač, kaže Allah, tek sad sjelo ideš dalje, kod da nije ništa bilo. Dok čuješ o neko koji to ne razumije ispravno, znači ostaviti šubu u bela, znači treba da se liječiš poslije toga. Jer onda više vjeruješ njemu to šubu što ti bacio, nego ono što ti poslije pojašnjava kako treba. Uglavnom, znači najviši stepen je rodostavnog hadisa, znači ono što, što su složni Buharija, muslim na njemu. E, šta se podrazumijeva pod mutefekun alihi hadisom? Da sad njih to završimo, da se ne vrećemo. Mutefek alihi hadis, e, znači mutefek alihi, e, tefek alihi, znači tefek alihi ko Buharija i Muslim. Znači nisu se složili na tome umet, nego su i Buharija i Muslim složili na, ta dva, na, na tom hadisu i obojcu, ga, obojcu, su, obojcu su ga naveli u svom sahihu e, i po većini e, oni koji pojašnjavaju šta znači mutefekun alihi, jer, taj, jer taj izraz došao tek poslije Buharija i Muslima, naravno, je to, kaže hadis, e, koji prenosi isti ashab. Znači, uslov da ga prenosi isti ashab. E, oni koji prenosi od tog ashaba, ne mora biti motefekon ali, može biti različit senet lanac prenosilaca. Ali mora biti taj ashab i ono što prenosi, nije uslov da mora biti e, tačno da se slaži. Znači, može biti po značenju da istu stvar prenosi da, da ima određeni razilaženje u tekstu tog mutefeka. Zato često kaže, kaže hadis mutefeku ali kaže, u alafzuhu li Buhari. Hadis mutefeku na lehi, znači bilježi Buhari i muslim, a kaže, riječ su od Buhari. Čo pošta onda mutefeka lehi, ali riječ od Buhari. Znači, ovaj rivajet u Buhari, od muslima se malo razkaju nekim riječima rivajet. Ali oni mutefeku, znači, u globalu je to isti hadis. I nekim riječima se, i te obično te riječi e, ili dođu s nekom koristi, bitno za propis, ili neki detalje pojašnjavaju. Znači, eh, hadis mutefeku na lehi, znači bilježeg Buharija muslim koji se prenosi od istog shaba. A kad se prenosi isti tekst hadisa, a od različitoga shaba, to nije mutefeku na lehi. Znači, isti tekst hadisa. Men kezebe aleje mutamiden feletebeo makdome denar. Ko, pre, eh, ko slaže na mene nešto namjerno, neka se pripremi mjesto u džehennemu, prenosi od, od skupine shaba. Ako, znači, kada ga prenosi e, isti ashab i bilježi Buharija muslim od tog istog ashaba, to je mutefeku na A kad prenosi svoj jednog ashaba Buharija, a druga ashaba e, Muslim, to nije mutefakun alih. A isti je tekst hadisa. Znači, to nije mutefakun alih. Mutefakun alih kad se složi na ashabu i, e, i približno na tekstu koji se prenosi u opisu događaja ili riječi poslanika sallallahu alihi wa sallam. Znači, ovo je najviši stepen vredosnosti ono što se složi, znači Buharija, Muslim, mutefakun alih. Poslije toga dolazi, znači, vredosnost hadisa, stepen vredosnosti, kaže, ma in ferede bihl Buhari ono sa čime se kaže izdvojio Buharija imamo hadisa koji je Buharija spomenuo, a nije spomenuo muslim. Znači, nakon Mutefeku na lihi najveći stepen hadisa je ono u čemu se izdvojio Buharija. Poslije toga, treći stepen, kar majn ferada bihi, muslim. Ono u čemu se izdvojio muslim u odnosu na Buhariju. Mi imamo otprilike neki 2300 hadisa koji su mutefeku na lehi, ono ostatak do 3000 su uh, ono što se izdvojio Buharija na, u odnosu na muslima i ono što se izdvojio muslima na odnosu na Buhariju. Tih ostalih nekih 700 hadisa. I e, znači e, e, oni koji se bavili tim izučavanje hifsanjem dva e, sahih Buhari Muslima bez ponavljanja i tako dalje znači e, lako se to zapamti znači zna se određeni hadis koji se izvodi od sam Buhari a nije Muslim i obrnuto ali ide ovim redosledima šta je vjerodostojnost mutevekon lih znači najveći stepen vjerodostojnosti hadisa ono čemu se izvodi Buharija poslije toga i ono čemu se izvodi Muslim u odnosu na Buhariju poslije toga E sad neko ćeš, pa dobro što smo stavili prije Buhari i prije muslima. To smo već do sad govorili. Govorili smo da je, da je sahih Buharije, da je uh, uh, kod većine učenjaka muhadisa, da je više prihvaćen, da je vredostojniji od muslima. Iz dva razloga. Navel smo ta dva razloga. Prvo što je Buharija uslovio da bi, e, da bi neki hadis stavio, u, zapisao u svom sahihu. Vi znate da Buharija pisao koliko godina pisao svoj sahih? 16 godina, da nije jedan hadis zapisao da nije klanjao dva rekata prije toga. Dva rekata namaza u kojim je tražio pomoć i tebe kod Alšanu dali da ga stavi i da dobije šare, tako ga ne treba staviti u to, u, u svoju zbirku. E, Buhari je uslovio tu, znači da mora hadis imati e, lukije i muasare. Šta znači lukije i muasare? Da, o, znači, ravija koji kad predosi jedan od drugog, uslovio dva šarta. Da, da mora da su, da su živjeli da je znači u periodu kojem živio znači da je to bilo da je moguće da su se sreli. Muaser, znači da su bili savremenici. Znači, hadi, kada je Hadija ravija, prenosi od ravija, mora se potvrditi godinama života i smrti da su bili savremenici, da je mogao ovaj prednes, teoretski mogu prenijeti od njeg. Buharija došao sa dodatnim šartom da mora se potvrditi da je ovaj ravija sreo onog raviju. Mora doći neka, neka preda, neki, neki da je muhadis spominje, koji piše biografijama, da je ovaj ravija sreo ovog ravija, Očeo njegovo predavanje, bio na njegovom dersu, slušao od njih birku hadisa. Ako to ne potvrdio, nije, hadis, nije Buharija spominio, nije spominio hadise, znači u kojima nije potvrđeno da ravija ovaj, znači, bio savremenik i sreo tog ravio. Da niže stepenu muslim, kod muslima je bilo potrebno, sada potvrdi da su bili suvremenici. Nije šartovao da se, mo, da, da se potvrdi da su morali sresti. Bitno da živjeli u isto vrijeme, što znači da je bila mogućnost da se sreli. I time je, znači, muslim na manjim stepenu sa ove strane. A onda dolazi, uh, dolazi Buharija na većim stepenu sa strane toga da uh, ravije koje je spomenuo u svom, u svom sahihu, ravije, normalno, e, u lancu prenosilaca, su, uh, znači, uh, manje, manje je kritikovano ravija koje on spomenuo, kritikovano strane drugim hadisa u odnosu na muslima. Znači, ako je kritikovano nekoliko ravija, 50-100 ravija koje, koje Buharija stavio u svoj, u svoj sahih, da su od njih preneseni hadisi. I sad tu postane nauka, znači, e, postane, sad se o tome, što je Buharija nekog raviju izdvojio, spomenuo ga svom sahihu, a taj ravija, recimo, budelis, pravi tedlis. Što je ravija spomenuo nekog raviju koji je Rafidija bio. Spominje ga u hadisma koji, koji se spominje, neki, e, koji nema veze sa, koji podupire temu e, šija Rafidija tumačenje sa to, znači ulazite, to već ulazi što kaže, ova, to su detalji koje, koje pokazuju na kojem stepenu je bio učenost Imam Buharija. Da je znao kad se može, od koje grave, koji hadis prenijeti. I da ga izdvojio od svih onih gdje, gdje, gdje, gdje je ravija griješio u nekim prenosima hadisa, naša je ono gdje, znači utvrdio je, naša je ono, i to su drugi učenjaci potvrdili, da to što prenosi da je Buharija bio pravda mogu prenijeti. Znači to ono što mi kažemo izlačenje čega ono dlake, iz jajeta ili iz tijesta, svejedno. Znači, do te mjere, znači, bio precizan, do, do, na, to je viši stepen učenosti. Znači, iz njegovih primjera, rivajeta i lanaca, prenosla se pravi nauka i izučava se. Na tom stepenu bio učenosti. I to je tačno to je ispravno. Za razliku od muslima koji je bio malo na manjem stepenu, jer e, je spominjao mnoge ravi o kojima ima slabosti, više nego kod Buharije. Princip kod muslima u navrženju, ja sam to vam spominjao, i zbog toga smo govorili koliko je teško naučiti Buhariju na pamet u odnosu na muslima. Kod muslima princip spominjanja hadisa, da on uh, spominje hadis, procijeni gdje, na, u kojem pogljavu se može, i nije stavljao naslov, naslova su došli poslije stavljaju učenjaci, Uh, procijeni gdje je hadis u kojem poglavlju se može da stavi i najvredostojniji hadis na prvom mjestu stavi. A onda spomeni takozvani ševahide mutabaat. Spomine hadise koji su u istoj temi, u istom kontekstu, čak u istog ravije, a koji su malo manjim stepenu vjerodostojnosti. I spominje kao podupir ovaj prvi osnovni hadis. Tako da imamo čudnih stvari, recimo, recimo hadis koji prenosi o tome ovaj, ko nauči deset ajeta i sure, kef bit će zaštićen, sačuvan od deđala. Prvi hadis koji navodi je koji? Ko nauči? Prvi deset. Prvi deset. Prvi deset. Ili zadnji deset? Prvi, prvi. Ili zadnji? Prvi. A poslije navodi koji? Jesi sigurno da je prvi, de, prvi deset ili zadnji deset? Pojenta je ovdje da, da isti muslim znači, navodi i uvrsti u svoje sajih hadise. Prvi navodi po njemu jer je da se nauči prvi ili zadnji deset hadisa. A drugi kontra da se nauči zadnji deset. Znači nije isto. Nije isto da je prvi ili zadnji. Ne može biti jedno i drugo. Da je jedno te isto reklo bi ko nauči prvi ili zadnji. Ne, jedno kaže ko prvi nauči prvi deset ajeta suvar sa džala, ko, ko nauči, u drugom hadisu ko nauči zadnji deset ajeta. A navodi u svom sahihu. I navodi kao vjerodostojni hadise. jedan je po njoj vjerodostojni, a drugi je manji vjerodostojan. Znači, i takvi primjer ima puno. E, primjera tome slično bismo to navodili. Imamo po, e, hadis Abdullah Mesuda. E, faze stvaranja e, fetusa u utrobi majke. Prvi hadis koji navodi, u, u, navodi znači od Abdullah i Mesuda i to je prolazi kroz one tri faze gdje se navodi 40 dana tako iz koje se razumije da 40 plus 40 plus 40 120. Onda navodi hadise od Huzefe i Abdullah i Mesuda iz koje se razumije u stvari da se ove tri faze prođu u prvi 45 42 dana. To on drugačije razlikuje sve dok to znači. I to nije, mjela, nije baš mala razlika. Pa onda kako me hadise, znači on se malo oznoji da to spoji, ako mogne uopšte spojiti hadise. I to je naravno, to je nauka, to je znanje, to se uči. Uh, znači, za, uh, muslim imao takav stil način pisanja hadisa, dok Buharija je, znači, to ne, mož, ka, kaže, ne možemo kraja naći. Jedan hadis spominje u jednom poglavlju, pod jednom temom, i to u skraćenoj verziji od ravija kako se prenijeli, dok drugi hadis na drugom mjestu u proširnoj vezi sa detaljnim stvarima na drugom mjestu u drugi, drugom lancu prenosilaca. Isti tekst hadisa. Drugi lanc, dio, drugi lanc prenosilaca. I tako jedan, recimo, hadis spominja na 5, 10, 15 mjesta. I haj ga ti zapamti. Teško ga ga spojiš, taj isti hadis da ga uzmeš, da ga spojiš u jedan hadis, ima da se oznojiš. Danima da ga spajaš. Da ga spojiš jedan isti hadis. Znači, i da ga spojiš pod jedan hadis, da ga spojiš, znači ima da se oznojiš. A mnogi će učenci dovoljaju da je to, da je to ispravno, to u redu tako spajati jer se prenosio rašti, ima lanac rašti prenosilaca. A isti je tekst govori, isti događaj. E onda zamislite sad, a on, većina hadisa mu je tog tipa i tako je podijelo svom sahihu. Ne namjerno svjesno, jer hadisi svi ti govore raš, o rašim tema, o po, poglavljima. I to je znači more, to je nauka. I zato je vrlo teško se nauči Buharija napamet. Uglavnom, ovo sam spomenuo, samo da se podsjetimo na to, da bi rekli, upozorili na to zašto je Buharija ima prednost uh, uh, hadis koji su Buhari u odnosu na hadise muslima. Nakon toga, znači, ova, znači mutefakon alihi, pa onda što, u čemu se zvoje Buharija, pa onda u čemu se zvoje muslim, na trećem stepenu, treć, četvrti stepen kaže ma kana ala šartihima volem ju harriđah. Kaže, ono na čemu je šart, onaj hadis koji je na, ša, e, na šartima dva sahiha, da šartima muslima i Buharija, na koji, šta se onda misli po šartima? Kakvi šartovima? Koja Koja dva? Ne. Po šartovim se ovdje misli, znači, da se spominje hadis, uh, uh, uh, da se spominje u hadisu, da bude senedu, uh, uh, uh lanc prenostavaca hadisa, budu ravije koje spominje Buharija muslim. To se misli šartovima. Da su po šartovima Buharija muslima, znači, da hadis je prenesen uh, sa, u lancu prenostavaca sa ljudima koje iste te ljude u svom sajivu spominje Buharija muslim. Ako je kod njih bio vredostan hadis po tom lancu prenostavacu, znači, i vam bi trebao biti vredostan, tako? Logično a nije spomenuo taj hadis Buhari Muslim. Znači to je šart. Znači ima hadisa i zato su na poslije pisali, znači i Mustedrek, Ibn Hibban i ovaj uh, i uh, Ibn Huzeime. Pisali su te hadise da izvoje sahihe koje spomenu, koje, koje, ni, koje su na šartom Buhari Muslima, a oni nisu spomenuli svoj da sahiha. Nakon toga, kaže, dolazi hadisi, e, po stepenu vjerodostavnosti, kaže, hadisi, kaže, koje, koji su po šartu uh, Buharije, ali on nije spomenuo svom sahihu. Nakon toga šesti stepen, kaže hadis koji je naš, po šartu muslima, a nije ga spomenuo muslim svom sahihu. A onda sedmo, kaže ono što je vredostavno hadisa, kaže što je spomen, što spomenu drugi učenjaci u drugim hadiskim zbirkama. Pa se znači šest prvi ti stepena sve se vraća na Buhariju muslima. Samo različite verzije. To govori znači o tome koliko su bitne i ozbiljne knjige Buhariju muslima da i čovjek iščitava, da i zna, da zna što je sa njima lezi i da prvo od njih polezi. Kad neka tema govoriš o njoj, Prvo idem Buhari Muslim. To je, to, je, znači, to, je, to je znači osnovna stvar gdje se vraćaš po pitanju poimanja znanja. Kad nema u njima, onda idi dalje. Ako ima u njima nešto, znači ostalo su samo dodaci. I zato je poznato ono pravilo, što kaže, e, što kaže Ibn Kajim. Kada nađeš dugi hadis, duga priča, neki dugi hadis, a nije Buhari o muslimu, kada slobodno odmah ga ocijen da je daif. Utvrdili su to nakon istraživanja, znači. Sve što su dugi hadis, uglavnom Buhari o muslimu zapisali što je mimo Buhari muslima, a dugi je neki hadis, kaže, moj mu na kraju stavi da je daif. U najmanju ruku daif, a može biti da je jako slab i može biti da izmišljen. Znači, učenjanstvo došli nakon i istraživanja njihova dva sahiha malo prije smo spomenuli znači šartove Buhari i Muslima, spomenuli smo ovaj, e, šta se podrivamo tefeku na lih i time smo završili ovo vezano za vjerodostojne hadise. Sljedeće nam je poglavlje da govorimo o Hasan hadisu, o dobrom hadisu, njegovim šartovima i definiciji i tako dalje. Subhanak Allahumme ve bramti, ašhadu en la ilaha nete, estak virka ve tubu ilik. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam